Omnes discipuli, et adem vocabula scripsimus sed ego solus recte scripsi. Omnes e adem porta intraverant. Julius et Claudia in eadem urbe habitabant, non in eadem domo. Idem ego bibo quod omnes. Duc se odem cibo utebatur quo milites vescebantur. Non semper idem dicimus atque scribimus. Quid nos et infans in eodem cubiculo dormiemus